أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah ina kuma farin cikin saduwar mu a yau alhamis ashirin da ɗaya ga watan shawwal a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyar bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na biyu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da hudu miladiya godiya ta tabbata ga ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya tara mu a wannan majalisi mai albarka kuma a wannan lokaci wanda ya zama dare ne na juma'a fatan mu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci wajen fadar daidai da kuma aikata daidai kafin in fara abin da muka taru don shi zan yi amfani da wannan dama in mika ta'aziyya ga dukkan yan uwa musulmi na wannan majalisi bisa ga rashi da muka yi na ɗaya daga cikin mashahuran malamanmu da suke da tarihin tsayawa akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Shi ne malam Muhammadu Yusuf babarbare Allah ji kansa da gafara ubangiji ta Allah ya haskaka kabarinsa wannan bawan Allah ya yi iyakacin kokarinsa a wannan unguwa wajen yada sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tun sama da shekaru ashirin da suka wuce baya kuma ubangiji allah ya sanya albarka cikin koyarwarsa an samu da dama sun fahimci sunna Allah ji kansa da gafara kurakuransa kuma Allah ya yafe masa abinda zamu tattauna akai gudunmawar matasa a cikin addinin musulunci ma'ana ya ya kamata matashi ya zama a matsayin mutum na matashi to a nan farko dai wane ne matashi ina jin za ku yarda da ni idan na ce shekarun da za a kira mutum saurayi ko matashi suna farawa ne daga lokacin da ya balaga kuma dalilai na shari'a sun nuna balaga na iya zakewa ɗa namiji daga lokacin da ya kai shekaru goma sha biyar hujjar da malamai ke kafa hujja da ita abdullahi dan umar da shi da ire-irensa lokacin da za a tafi yakin uhudu a shekara ta uku bayan hijira sun ɗauko makamai domin a tafi da su ba za Allah ce ku koma gida ko yara ne a lokacin suna yan shekara sha hudu lokacin da shekara ta kewayo za a tafi ghazwatul khandak sai maza Allah ya bada izini aka tafi da su wato sai malamai suka ce wannan ya nuna dan shekara sha hudu bai zama baligi ba ke da haka manzon Allah bai ce a tafi yaki da su ba dan suna cikin masu rauni ya amma lokacin da sai kai shekaru sha biyar sai aka tafi da su ga zotul khandak ashe kenan shekaru na matashi ko da za a kira mutum saurayi ko mai hankali suna farawa daga lokacin da mutum ya kai shekara sha biyar sannan kuma shekarun na ci gaba har su kai shekaru biyar har zuwa shekaru arba'in ana kiran mutum da suna matashi saboda haka lokacin da muke magana muna magana da mutumin da ke cikin wannan zango na rayuwa dan shekara biyar har zuwa shekara arba'in ya shafi wannan lacca domin matashi ne domin waɗannan su ne kwanaki da ɗan adam ke samun ƙarfi na jiki sannan kuma da ƙarfi na tunani da kuma ƙarfi na hankali shekarun da suke kafin wannan shekaru ne na rauni kuma galibi shekarun da suke biyo bayan arba'in su ma shekaru ne na rauni rauni na biyo wa dan adam to waɗannan shekaru na tsakiya shekara sha biyar zuwa talatin da biyar ko arba'in su ne shekaru na ƙarfi ubangiji ta ala ce allahu allazi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba yakhluqu ma yasha wa huwa al-alim al-qadir wato Allah madaukakin sarki shine wanda ya gudanar cikin hikimarsa ya halitte ku da a karan fari kuna cikin rauni ba ku da karfi wato yara kanana ke sannan kuma daga baya sai ya sa muku karfi bayan wancan rauni wato su ne shekaru na balaga da karfi da kuzari da kaiwa da komowa sun maja'ala alamin ba da kuwatin ba'afan wasai ba bayan wannan karfi kuma sai ubangiji ya sake maishe ku cikin rauni raunin hankali raunin tunani rauni na gangan jiki bayan dan adam ya wuce shekaru 40 kenan sannan kuma yabi bayan ku da furfura ya kalli kuma ya sha Allah madaukaki yana halittar abin da ya ga dama subhanahu wa ta'ala to a gurin ga duk wanda yake so ya ga ya ya kamata matashi ya zama a yanzu kamata yayi mu dauki madubi na tarihi mahangi baya ta lokacin Annabi sallallahu alaihi wa sallam mu ga wani irin hali matasa suke ciki a wancan lokaci na zabar mana waɗansu ɗaiɗaikun mutane idan lokaci ya yi zan buga misali akan kowane ɗaya daga cikinsu ba na nufin kawo tarihinsu amma ina nufin fito da waɗansu al'amurra da su ya fice da shi a cikinsu mutum na farko da na ɗauko shi ne Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Mana, ibn Qusay ibn Kilab amirul mu'minin wato sarkin mu'minai kenan abul hasan wal husayn al hashimi al qurashi min ali baitin nubuwa wato ɗaya daga cikin alul baiti kenan ali bin abi talib yana da abin da ya fice da shi na farko dai yana ɗaya daga cikin as-sabiqun al-awwaluna ila al-islam mutanen da suka shiga musulunci a karan fari malaman tarihi sun yarda cewa khadija ta riga shi musulunta amma sun yi saɓani tsakanin shi da sayyidina abubakar waye riga musulunta wato an yi ittifaki wanda ya fara ba da gaskiya da annabi ita ce na khadija amma shin bayan na na khadija waye biyo baya sayyidina abubakar ko ali bin abi talib wannan mahallu khilaf tsakanin malamai ali bin abi talib ya musulunta yana yaro karami waɗansu malamai suka ce ya musulunci yana ɗan shekara takwas kaga yaro ne ƙarfi waɗansu suka ce shekara goma waɗansu suka ce sha biyu kaɗan daga cikinsu waɗansu suka ba shi shekaru sha uku waɗansu suka ba shi shekaru sha biyar amma galibin abin da ake faɗa yana ɗan shekara sha biyu sai dai imamu zahabi a cikin rubuce-rubucensa ya fi rinjayar da cewa aliyu bin abi talib ya karɓi musulunci ne na ɗan shekara takwas kaga yaro ne abin buga misali kenan wato kafin da ya kai ga balaga da haka ayar wasabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم علي بن أبي طالب بن تكنتا دين تكن السابقون الأولون إلى الإسلام وأن سكر رجا قوة شجاع مسلم تون أكرم فاري سنة علي بن أبي طالب yana ɗaya daga cikin alkulafa'ur rashidun halifofin manzon Allah guda hudu waɗanda suka yi mulki a bayansa a bisa ga tsari na annabta manzon Allah ya ce halifanci da za a yi a bisa ga tsarin annabta shekaru talatin ne daga sayyidina abubakar sai umar daga umar sai usman daga usman sai ali shine na hudunsu daga baya duk wanda ya zama sarki sai da a kira shi da suna sarki amma ba halifa daga cikin halifofin manzon Allah dan wannan ne da suke cikin khulafa'ur rashidun wanda manzo Allah ta alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdiyyin min ba'di addu alaiha bin nawajib sannan Ali bin Abi Talib yana cikin waɗanda suka halarci yakin Badar waɗanda suka halarci yakin Badar kuma suna da falala ta musamman domin hadisin da ya tabbata cikin Bukhari wanda manzo Allah ke cewa la'alla Allah tala'a ala ahli Badr fa qala a'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum wato kamar Allah ya kalli waɗanda suka je yakin badar gaba ɗayan su yace kai daga yau ku aikata duk abin da kuka ga dama na yi muku gafara abin da duk za ku yi ba zai kawo muku cikas wajen shiga aljanna ba Ali bin Abi Talib na cikin su sannan Ali bin Abi Talib na cikin ahlu bai'atir ridwan waɗanda suka yi wa annabi mubaya'a mutum dubu ɗaya da ɗari hudu da suka yi wa annabi mubaya'a amal hudaybiya a shekarar da aka yi sulhun hudaybiya waɗanda Allah ya saukar da yadda a kansu yayi bayani cikin suratul fatih yace laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta shajara fa'alima ma fi qulubihim فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا علي بن أبي طالب na cikin su Ali bin Abi Talib duk inda manzon Allah ya sanya kafa a wajen yaki da shi aka ba wani yaƙi da manzon Allah ya je wanda Ali bin Abi Talib bai je ba sai yaƙi daya shine yaƙin Tabuka kuma yakin ta ma ba a gwamza faɗan ba to kuma falalar da ya samu ta zaman gida ta tsara ma a ce an fita da shi wajen yakin domin lokacin da za a tafi ya ga an bar shi a madina ya ce da manzan Allah yaya za a tafi a bar cikin mata sai manzan Allah ce da shi ala tarda an takuna minni bi manzilati haruna bin musa shin ba za ka so ba ka zame min yadda annabi haruna ya zame wa annabi musa lokacin da annabi musa zai tafi munajati zuwa ga ubangijinsa sai ya halifantar da dan uwansa harun yace ukhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi'i sabilal mufsidin kai ma ba za ka zama ka zama to halifa na ba a madina bayan ni na tafi to kaga wannan ita kanta man kaba ta minal manaqib matsayi ne cikin manya-manyan matsayi da Ali bin Abi Talib yake da shi sannan Ali bin Abi Talib shine mijin Fatima wato ya ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda annabi ke cewa fatimatu bad'atun minni yasurruha ma yasurruni wa yasu'uha ma yasu'uni ma'ana fatima wata tsoka ce daga jikina abinda duk zai bakanta mata rai zai bakanta mu abinda duk zai faranta mata kuma zai faranta mu to ali bin abi talib ya zama shine wato ainihin mijinta sannan ali bin abi talib shike rike da tutar annabi a kusan dukkan yakin da aka fita a mafiya yawan yakin da aka fita shike rike da tutar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan Ali bin Abi Talib shine ma'abucin tuta a ranar da za a je ko ranar da aka yi yakin Khaibar manzo Allah ce la utiyanna rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu gobe zan bayar da tuta a hannun wani mutum da yake son Allah da manzansa kuma Allah da manzansa ma suke son sa Umar dan Khattab yace ban taba yin kwadayin shugabanci ba irin wannan ranar ina ta fatan ina ma ne za a bai wannan tutar ba dan komai ba dan in dace da matsayin da aka faɗa na cewa mai rike da wannan tuta yana son Allah da manzansa kuma Allah da manzansa ma kuma suna son shi ai wannan babban matsayi ne sahabbai suka yi jijjifi inda annabi yake kulluhum yarju an yutaha kowanne fata ke ina ma shi ba za a bai wannan tutar sai Allah ya kaddar shi Ali bin Abi Talib a wannan lokacin ma yana ciwon ido bai samu zuwa wajen ba Maza Allah dai fito ya kalli sahabbai ya kalli sai ya kalli sai ce aina aliyu min abi talib ina aliyu sai aka ce ba nan sai manzo Allah ya ce aje a zo da shi yana fama da ciwon ido manzo Allah ya masa tofi idan sai warki sannan ya bashi wannan tuta yace da shi ugudu ala rislik ka tafi da sassafe ka tafi ala rislika a bisa ga natsuwa kai da rundunar yakin ka hatta tanzala bi sahatihi har sai ka sauka a farfajiyan garin Khaibar ka yi kiran su zuwa ga musulunci da abinda Allah ya wajabta a kansu in sun yarda shi kenan in ba su yarda ba to ka ce su lalle sai da za su bada jizya in sun yarda shi kenan in ba su yarda ba me taimakon Allah ka yake su Allah zai baka bude a kansu to Ali bin Abi Talib ne yake da wannan matsayi sannan Ali bin Abi Talib mutum ne da ya shahara da iya harbi da hawa doki wato iya doki mutum ne da ya shahara da jarinta da kai farmaki wajen abokanan adawa ba ya da rauni mutum ne mai karfi mutum ne jarumi bardan namiji sannan kuma yana daga cikin alul baiti kuma yana daga shi ne baban Hassan da Husaini wanda manzon Allah ce su ne dace shababi ahlul janna su ne shugabannin samari a gidan aljanna to idan muka lura shekaru nawa Ali bin Abi Talib yayi da manzon Allah har ya samu wannan matsayin kar ku manta ya musulunci yana dan shekara takwas ana kawo musulunci yin shiga musulunci aka yi shekara goma sha uku a makka ya zama nawa kenan ashirin da ɗaya aka je madina aka yi shekara goma talatin da ɗaya rayuwarsa kenan fa da annabi annabi ya bar duniya duk wannan matsayin da aka kidaya wato matsayi ne ko ba mu kirga rangon matsayin da Ali bin Abi Talib yake da shi ba da haka tsoho ne kuma tashi ne ka gonna kalubale ne ga matasa dan shekara 31 wannan fa ba duka matsayin da yake da su bane wani bangare ne na matsayinsa to daga nan gurin tunda ba tarihin sa nake ba Ali bin Abi Talib Allah ya arzuta shi da shahada domin wani makiyin addini ne ya kashe shi a sha bakwai ga watan ramadana cikin wata mai alfarma a shekara ta arba'in bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai tsaye sai in tafi misali na biyu cikin matasa in dauko Zaid bin Sabit ibn Dhahhak ibn Zaid ibn Luzan ibn Amr ibn Abd Auf ibn Ghanm ibn Malik ibn Najjar Abu Sa'id al-Ansari al-Khazraji zaid na sabit zaid bin sabit kamar tsara yake ga anas dan malik duk suna cikin matasa lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam imam zahabi yake wa kana shaban zakiyan saqifan matashi ne mai kaifin hankali sannan kuma saqifan wayayye ba ba gidaje ba yana da matsayi daban-daban shi ba na farko dai zaid bin sabit yana daga cikin wanda suka halarci bai'atul ridwan wato waɗanda suka dace da yawa annabin bai'a wanda aya ta sauka cikin su cikin kansu cikin suratul fatih kamar yadda na karanto dazu wato laqad radiyallahu anil mu'minin aya da tace Allah ya yarda da duk wanda ya wannan mubaya'a yana cikin su sannan kuma ya halarci ghazwatul khandaq ko kace ghazwatul ahzab wanda Allah ya bayananta a cikin suratul ahzab sannan zaid bin sabit yana ɗaya daga cikin mafiya fahimta game da babin rabon gado sannan kuma min aqra'in nasu fi zamani yana daga cikin wanda suka fi kowa gwanintar karatun alkur'ani a zamaninsa an gane ku sannan kuma zaid bin sabit yana ɗaya daga cikin marubuta wahayi da so da dama aya takan sauka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kirawo zaidu ya rubuta mu zaidu ya rubuce ka sannan abu na shida ana masa lakabi da cewa shekul muqri'in wal faradiyyin shine ɗaya daga cikin shugabannin makaranta alqur'ani lokacin manzon Allah kuma ɗaya daga cikin shugabannin masana ta fannin rabon gado a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin matsayinsa Umar dan Khattab ya halifantar da shi a lokacin da yake halifa shi ya tafi aikin hajji ya shugabanci musulmi yace zai ka tsaya ka zama halifa na. dukkan wanda kaga ko Umar ya halifantar da shi to ba karamin mutum bane ba yana ɗaya daga cikin mutanen da annabi ya kirawo kai shine ma annabi ya kirawo yace ka je ka koyi yaren Yahudawa da rubutu su saboda in zan aika musu da wasiƙa ka rika rubuta mun kuma in sun aiko da wasiƙa kuma kai ka karanta mun annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi yace ka je ka koyi yaran su ya koyi yaran yahudanci cikin rabin wata ya iya kamar yan yaran sannan ya kori ya koyi yaran asriyaniya yaran asriyaniya shi ma wani yare ne da waɗansu mutane daga cikin mutanen asiya suke amfani da shi a wancan lokaci shi kuma ya koyi wannan yaran cikin kwana goma sha bakwai ya iya ya kware don saboda yana cikin manyan sakatarorin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan Zaid bin Sabit shine mutumin da sayyidina Abubakar ya dora masa nauyin tattara alqur'ani a lokacin sa dan alqur'ani yana lallabe a cikin kirazan mutane wanda ya haddace wanda ya haddace sannan yana lallabe a rubuce sawa'un a cikin fatu da aka yi rubutu ko kuma cikin falalin dutse kamar dutsen nuka da ake rubuta ayoyi tunda ba takardu a wannan lokacin to sai sai da Abubakar ya so ya tara alqur'ani wuri guda sai ya kafa committee. sai ya shugabantar da Zaid bin Sabit yace kai saurayi ne mai hankali ba ma tuhumar ka cikin addini tun lokacin annabi dama yana sa ka rubuta wahayi zo ka shugabanci al'ummar da za ku tattara min alqur'ani wuri guda sannan Zaid bin Sabit mutum ne mai matsayi mutum ne mai kunya ya fito wata rana zai je sallar juma'a sai ya ga ana dawowa wato alamar an kammala sallar juma'a kenan sai ya koma a guje in ya buya ashe waɗansu suna gani shi sai suka ce da shi me yasa ka gudu ka je ka buye lokacin da ake dawowa daga juma'a sai ce to ai duk wanda baya jin kunyar mutane ba zai ji kunyar Allah ba ina jin kunyar in mutane su gan ban samu juma'a ba da haka na ɓuya kar a gane dan duk wanda baya jin kunyar mutane to ba zai ji kunyar Allah ba Zaid bin Sabit yana da matsayi manya manya yana daga cikin wato masana tafsiri na Alƙur'ani mai girma doriya akan sanin wato ainihin karatun Alƙur'ani din wannan dukkan su suna cikin matasa masu ƙananan shekaru a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam domin idan ka duba cikin sahih bukhari yadda abubakar ya ce masa shi yace innaka shabun aqilun la ka fi dini yace kai saurayi ne mai hankali ba mu tuhumar ka cikin addini kar ka manta bayan annabi ya bar duniya ne ake cewa zaidu saurayi to a lokacin annabi ya yake kenan yaro karami kenan zaid bin sabit ya bar duniya a shekara ta arba'in da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da ya rasu Abu ya ce mata habrul ummati yace kenan malamin da ake takama da shi cikin al'ummar manzon Allah kuma ya rasu wani Allah an yaj'ala ibn ibn Abbas minhu khalafa kuma Allah ya mai mana gurbin sa da Abdullahi da Abbas abinda Abu Hurairah yake kenan shi kuma ibn Abbas da aka zo aka shi labari aka ce zai da ya rasu yace haka za zahabul ulama dubin al-yawma ilmun kaseer yace haka duniya take malamai suna ta tafiya a yau kam an riga an binne ilimi mai tarin yawa wato sakamakon mutuwan zaid ibn sabit hassan ibn sabit wato ganin rera waka lokacin manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa faman lil qawafi ba'da hassan wa ibnihi wa man lil masani ba'da zaid ibn sabit yace to kuma waye zai iya tsara wata kasida bayan Hassan ya bar duniya to kuma waye zai iya rera Qur'ani a didatin sa bayan Zaid bin Sabit ya bar duniya wannan manqaba ce da waɗanda suka ɗara shi girma ko sa'annin sa duk sun yabe shi da ita a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kenan saurayi yayi abin kirkin da waɗanda suka ɗara shi da sa'annin shi da na kasa da shi duk su yabe shi wato dan ya bar tarihi na baya kyakkyawa wannan zaid kenan sai mu je gaba na uku abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas imam zahabi ce, habrul ummati wa faqihul asri wa imamu tafsiri malamin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masanin fiqihun zamaninsa sannan jagoran masu tafsiri a zamaninsa abul abbas abdullahi bin ammi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al abbas bin abdul muttalib shaybah bin hashim واسمه عمرو بن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر القرشي الهاشمي المكي الأمير أنا دم wato lambobin girman sa kenan da Imam Zahabi ya bashi cikin sayar alamin nubala da kuma tabaqatul yana daga cikin matsayin da Abdullahi dan Abbas ke da shi na farko dai shi ma ya musulunta yana yaro karami yana yaro karami kafin ya kai ga balaga ya musulunta domin shi da kansa yake faɗa kamar yadda Imam Bukhari ya lokacin da Allah ya saukar da watan aya da ke zargin waɗanda ba su yi hijira ba innal ladina tawaffahum al malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'awahum jahannam وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا وأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا wannan aya tana zargin waɗanda ba su yi hijira ba sai aka ce amma sai waɗanda suke masu rauni cikin mata da maza da kuma yara ƙanana to sai Abdullahi da Abbas kamar da hadisi ya tabbata cikin ya ce ana wa ummi minal mustad'afina ne da mahaifiyata mun kasance muna cikin masu launi da wannan aya ta ba da uzuri a kansu cewa babu laifi don musu hijira ba ita mahaifiyata tana cikin mata ne kuma yana cikin yara ƙanana kaga yaro karami ya ba zai iya hijira ba daga muka zuwa madina kilomita 420 ko da wani abu sama da haka ai waye zai raka shi saboda haka sai aka ce wannan fa ulaika asallahu an yaku anhum wa kana Allahu afuwan ghafura sana Abdullahi da Abbas manya manyan malamai cikin sahabbai kansu da kuma manyan tabi'ai sun yi ruwaya a wurinsa ana kyarga zaratan ɗalibansa wanda suka yi fice fa duniyar ilimi ta san wato mutum ɗari biyu babu uku cikin manyan manyan malamai zahabi ya ce wa kana wasiman jamilan madid alqama mahiban kamil alaqli zakiyan nafsi min rijal alkamal yace mutum ne kyakkyawa ta fuskar halitta Mi kakkin in ka ganshi sannan ga kwarjini ga cikakken hankali ga tsarkin zuciya yace yana daga cikin mutane da suke da kamala ya dace da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ce Allahumma faqihu fi din wa alimhu ta'wil yana daga cikin waɗanda suka kawo ɗauki suka kawo musulunci Afirka tare da Abdullahi ibn Abi Sarh har sai da suka kawo musulunci Afirka da Abdullahi dan Abbas aka zo aka yi wannan yakin na cin Afirka da kawo musulunci cikin ta sannan ya dace da yin sallar dare shi kadai tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ne daga cikin abin da yake alfahari da shi ya tashi ya bi annabi qiyamul layl su biyu kadai yace har na tsaya a hagun dinsa sai manzon Allah ya kama ne ya dawo da ni damansa wato dan a nuna mana cewa idan kuna sallah ko biyu to kai ma mu zaka tsaya ne a daman liman ba a hagun dinsa ba hakan ta faru ne kamar da Imam Bukhari ya rawaito lokacin da ya je kwana a gidan wato yar uwar mahaifiyarsa ita ce Maimuna wato bintul Haris al-Hilaliya wadda yar uwar mahaifiyarsa ce Tawus ibn Kaysan al-Yamani yake cewa ma ra'aitu ahadan ashadda ta'ziman lihurumatin lahi min ibn abbas kuma yadda su suke hilatul auliya yace ban taba ganin mutumin da yake girmama dokokin Allah ba irin Abdullahi dan Abbas sannan Abdullahi dan Abbas yana ɗaya daga cikin wanda lokacin halifancin Umar dan Khattab wato Umar ya sa cikin waɗanda yake shawarta lokacin da manya-manyan al'amura suka zo masa idan wata mas'ala ta zo wanda suke bukatar ijtihadi suke bukatar fatawa yankakkiya Umar ibn al-Khattab a wannan lokaci yana neman agajin mutum biyu ne ba irin su Ali bin Abi Talib da Abdullah da Abbas har wata rana saboda yawan yadda yake shigowa da shi dakin shawara ya tattauna da shi dattijai waɗanda suke ganin suna da ƴaƴa kamar shi sai suke cewa ah, ya za ka kira mu kuma sai ka kira wannan matashin ai muna da ƴaƴa irinsa sa'annin sa ma da mun ga da mun taho da su sai Umar ibn Khattab ya yi murmushi yana so nuna musu ai abin ba shekaru bane ba bane ake magana ta karatu to wata rana sai so jarraba su sai ya kirawo su sai ya tambaye su menene fahimtar ku game da fadin Allah ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba suka ce a ah, yo ai wannan aya kawai ko wannan sura abinda take cewa shine idan nasarar ubangiji ta zo muku kuma kuka samu budi da fatahi to ku yawaita istighfari ku godewa Allah ko abin da aya take nufi kenan ko sura take nufi kenan sai Umar ya kalli Abdullahi dan Abbas yace kai ma haka kake tsammanin ayar ko surar sai ce a'a dai ba haka na fahimta ba yace to kai me ka fahimta game da ita yace ni abin da na fahimta wannan sura kamar tana sanarwa annabi cewa wato lokacin mutuwarsa yayi domin Allah ya ce idza jaa nasrullahi wal fath idan nasara ta ubangiji ta zo tare da budi wa ra'aitan nasu yadkhuluna fi dinillahi afwaja kaga mutane suna ta shiga cikin addinin Allah tawaga tawaga kungiya kungiya fasabbih bihamdi rabbik to kai tasbihi hada da godiya ga Ubangijin ka wasu da firhu ka nemo gafaran sama ana lokacin tafiyar ka yayi sai kai ta yusu gifari dan in ana shiga addini kungiya kungiya ma'ana addini ya riga ka ka riga ka isar kenan naka aikin ta ya kare ana shiga ɗaya ɗaya to aikin ka bai kare ba amma an zo ana shiga da yawa aikin ka riga ya kare da haka sai ka yi ta cike rayuwarka ta karshe da yawaita istighfari da godiya ga Allah da neman tuba shine fasabbih bi hamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba Umar dan Khattab yace wallahi ko ni ban sana tana da wata ma'ana ba in ban da wannan sannan yana ɗaya daga cikin waɗanda ake kira as-sab'atul muqsiruna mutum bakwai da suka fi kowa yawan ruwaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi tare cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya bar duniya Abdullahi da Abazana da shekaru kanana yana cikin samari matasa amma aka kida yi cikin al na min sahaba sannan shine jagoran malaman tafsirin sahabbai musamman a Makka dan saboda shi daga baya ya sansani ne a Makka tsakanin Makka da Ta'if karshe dai Allah ya rayuwarsa a Ta'if a shekara ta 67 ko 68 kamar yadda malamin suka sabani wato bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan duk cikin sahabbai kenan wato zarata daga cikin matasa maga irin rawar da suka suka taka wajen yada addinin musulunci sai mu je misali na gaba wato misali na hudu Abdullahi dan Umar Allah ya kare da gare wato Abdullahi bin Umar ibn al-Khattab ibn abd al-uzza ibn raya ibn qurt ibn raza ibn adi ibn al-ay ibn ghalib imam az-zahabi yace al islam abu abd rahman al-qurashi al-adawi al wato shugaba abin koyi dattijan musulunci baban abdurrahman bakwarai shi sannan mutumin maka sannan kuma daga karshe hijira zuwa madina abdullahi dan umar ya musulunta yana yaro a lokacin bai balaga ba yana cikin waɗanda suka ɗauko takobi za a tafi yaƙi da su ranar yaƙin uhud manzo Allah ta koma gida ko yara ne ko koma suna kuka yana daga cikin su ya ruwaito ban hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu kuma daga mahaifinsa Umar daga manzan Allah waɗansu hadisan daga Abubakar daga Usman waɗansu daga aliyu waɗansu daga bilal suhaib amir ibn rabi'a zaid ibn thabit sa'ad ibn abi waqqas abdullah ibn mas'ud usman ibn talha aslam da kuma hafsa duk waɗannan suna cikin wanda ya ruwaya a wajensu wa aisha wa gairuhum da waɗansu su cikin sahabbai sannan kuma shi an samu manya-manyan malamai waɗanda suka yi ruwaya a wajensa sama da mutum ɗari biyu waɗansu cikin sahabbai waɗansu daga cikin tabi'ai waɗanda suka yi riwaya daga Abdullahi dan Umar shi ma yana ɗaya daga cikin mutum bakwai da suka fi kowa rawaito hadisi wanda wani ya tattare su ce sab'un min as-sahbi fawqa al-alf qad naqalu min al-hadisi عن المختار خير مضر أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة وابن عباس كذا ابن عمر wato mutum bakwai da suka fi kowa rawaito hadisi wanda kowa ya rawaito sama da hadisi dubu daya abdullahi dan umar yana cikin abdullahi dan umar ya je sham ya je iraki ya je basra ya je kasar fasha duk domin yin jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah a lokacin halifofi daban-daban to kuwa tsakanin kasar iraki da kasar sham ko da kasar eh, fasha wato kamar hannun riga ne kasar sham wato yankin syria da palestine da jordan a yanzu kenan wato kasar fasha kuma inda iran take kenan wato ainihin eh, da su afghanistan da sauransu duk ana kiransu fasha a wancan lokaci sannan kuma ga basra da sauransu duk wannan ya kai ya komo wato wajen jihadi don yada kalmar Allah dai inda ya ji an kada gangar jihadi da shi za a tafi sannan abdullahi dan umar mutum ne mai yawan zuhudu da gudun duniya abdullahi dan mas'ud wanda ba tsaransa bane sama da sheki yace laqad aituna wa nahnu mutawafiruna wa ma fina shabun amlaku li nafsihi min ibn umar yace na ga mu mutaren sahabbai lokacin ma muna da yawa kafin wadansu su mun mutu a cikin mu gaba ɗaya in ka kalle mu ba wani matashi mai ƙananan shekaru wanda yafi kowa mallakar zuciyarsa irin abdullahi dan umar wannan Abdullahi dan Mas'ud ke ba da shaida akan sa game da wannan sannan Jabir dan Abdullahi yace ma na ahadun adraka dunya illa wa qad malat ilayhi illa ibn Umar cikin mu ba wanda in duniya ta zo hannun shi ba zai dan karkata ba zuwa gare ta sai Abdullahi dan Umar haka Jabir dan Abdullahi ba kaga waɗannan dan sama da shi suke amma suke ba da shaida a kansa sannan Abdullahi dan Umar yana ɗaya daga cikin wanda suka fi kowa bin diddigin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan abin da aka ce manzon Allah yayi kokari ke ga aiwata shi ya aiwatar da shi a aikace ko a magance yayi mafarki a cikin mafarkin mala'iku guda biyu sun zo sun kama hannun shi sun tafi da shi har zuwa wuta yace na leka na ga a cikin ga waɗansu mutanen da na san su ga su a wuta yace na firgita ana cikin haka sai wani mala'ika ya zo ya tare mu ya ishe ni tare da wannan mala'iku guda biyu yace kai kan karka firgita karka damu sai ya farka daga cikin mafarkinsa sai ya fadawa yar uwarsa Hafsa bintu Umar matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ita kuma sai ta labarta Annabi wannan mafarkin Abdullahi dan Umar sai manzo Allah ce ni'mar rajul Abdullahi law kana yusalli min al-layl yace madalla da mutum Abdullahi dan Umar ina ma kuma zai rinka yin kiyamul laili ma'ana ni'mar rajul Abdullahi wannan bushara ce gare shi cewa ya tsira ya dace domin mafarkin wutan nan ba ciki aka kai su ba har ya ce har ya godin a ciki ya san su kuma ga wani mala'ika ya zo ce kai karka burgita karka razana sannan kuma ga mazallati neman rajul abdullahi kaga anan gurin jumla ce cikakkiya jumlar law kana yusalli min al-layl ba ta da alaka da wata wato wani yaban ne ko kuma zabarin da shi ne ina ma a ce zai rinka yin qiyamul layl lokacin da aka labarta Abdullahi dan Umar wannan hadisi sai kasance bai taɓa yin fashin kiyamul laili ba har bar duniya Nafi yake cewa mukan tashi kiyamul laili da Abdullahi dan Umar in gajin ko mai gefe yanzu na yake shi da tai idan yayi wadansu rakoyi sai ya zauna ya sallama ya waiwayo yace asharna yace ya asbahi tayi ko da saura yace in leka in ce alfitr bai fito ba yace sai ya ci gaba yayi tai yayi yi ya sake lekowa yace na ya da saura yace da saura dai ya sake ci gaba yace har sai in na ga lokaci yana dab da fitowar abin da zan ce to fara fitar ya kushi fitowa yace sai ya zauna kuma ya ta istighfari ya ta istighfari har sai alfitar ya keto wannan yana kokarin haka ne dan ya dace wa bil asharihum yastaghfirun wa bi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum dan ya dace da cikin waɗanda suke yin istighfari a lokacin asubahi wato wal mustaghfirina bil ashar sannan abdullahi dan umar wata rana yana tafiya sai ga wani makiyayi yana kiwon dabbobi da alama kuma dabbobin ba nashi bane irin dan kiwo ne an ba shi kiwo sai abdullahi dan umar ce ya akwai ta sayarwa mu kama mu yanka sai makiyayi ce laisa hauna rabbuka yace mai dabbobin kan baya nan ne dan kiwo ne sai abdullahi dan umar ya ce ah to ka sayar mun mana idan ya so ka ce kura ce ta cinye sai kalla abdullahi da umar ce ce kalla ita ka ji tsoron Allah yanzu kai ka ta in yi haka in wa Allah shi ko abdullahi da umar dama ya yi haka ne idan yi jarraba shi da ya ga irin yadda ya jajirce ya ki sayar masa shi kenan sai ya yi kokari ya san wannan mai tumakin kuma ya gane wannan bawa ne na wannan mai tumakin sai sai ya bawan da tumakin gaba daya ya yantar da bawan kuma ya bashi tumakin mai tsoron Allah yana wanda ya kamata ya tsaya karkashin dangin mota Abdullahi dan Umar mutum ne mai yawan ibada mai yawan karatun alkur'ani wannan duk su ne yadda hoton yadda matasa suke a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya a shekara ta uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na biyar ɗinsu wanda a kansa zan gaita mana wato shine Usama ibn Zaid ibn Harisa ibn Sharahil ibn Abd al-Uzza al-Mawla al-Amir al-Kabir حب رسول الله wa الله wa وسلم ومولاه وابن مولاه هكذا بيتي Usama ibn Zaid shi ma yana ɗaya daga cikin matasa a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ta fuskar halitta gashi mahaifinsa balarabe ne amma kuma shi sai fito bakin fata baki kuma wani kamar kowane dan afirka amma mutum ne mai saukin hali ko mutum ne mai kaifin hankali da basira sannan ga jarunta yana daga cikin matsayin da ya samu manzon Allah ne ne shi wato hikimar kasancewarsa gashi fari mahaifinsa fari shi baki kila yanzu idan mutum yana fari ma eh, eh, matarsa ta haifi wani baki wani kila ce ba dansa bane ko ko matarka ta haifi wani yaro kaman balarabe sai ka ce kai da sake <laughs> mutum mu zai zama yana daga cikin al'adar mutane ko a wancan lokaci yawanci an fi son a ga ɗaya biyo mahaifinsa ta fuskar launi dan kare jawo tuhuma to amma duk wanda baya sa mutum ya samu ya damar ya tuhuma in ba yana da wata karina wani wata alama kwakwara da zai kafa hujja da ita ba da haka maza Allah ya san cewa ko shakka babu Usama ɗa ne ga zai duk da bambancin launin fata to amma yana daga cikin abin da ya farantawa manzon Allah rai akwai wani mujazziz al-mudlisi wanda mutum ne da saba da kiyafa yana daga cikin kabilar da suka saba da kiyafa kiyafa shine mutane da Allah ya ba su basirar gane kamanni tsakanin mutane ko yaya aka samu kamanceceniya tsakaninka da wane ko tsakaninka da wance su suna cikin masu iya ganewa wani lokacin ta hannu wani lokacin ta fuska wani lokacin ta kafa wani lokacin ma ta sawu akwai wanda sawu in sun gani za ce wannan sawun dan gidan wane ne to mujaddid ya shigo madina sai ya samu zaid bin harisa da shi da usama din mahaifinsa suna kwanci suna barci da mayafi daya sun lullube kansu amma kafafunsu na waje yana zuwa da ya kalli kafafun sai ce inna hadhihi al-aqdama ba'dha min ba'd yace kai wannan kafafun wata ta haifi wata a cikin su dole gane da uba saboda iya gane kamantacce ne manzon Allah ya ta farin ciki da jin wannan ma'ana ko da wani zai sa tuhuma dangane da bambancin fata tsakanin Zaid da Usama to ga wani mutum da bai san su ba ya zo ya same su suna bacci kuma duk ko ina a lalabe sai kafafunsu amma har ya gano kamantacce ne ina fata an fahimta usama ibn zaid ana kiransa alhibbu ibn alhibbi wato masoyi dan masoyi saboda yadda manzon Allah ke matukar kaunarsa ya tabbata ma cikin hadisin da bukhari ya rawaito usama da kuma Alhassan ibn ali yace allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma ya Allah ni ina son su ka so su usama ya samu wannan matsayi usama ibn zaid yana da matsayin da sauran sahabbai ma sun sani hadisi ya tabbata cikin bukhari lokacin da wata mace daga bane makhzum ta yi sata za a yanke hannunta tunda ta yi sata sai waɗansu daga cikin sahabbai suke ganin tunda yar manya ce ko za a tambaye manzon Allah ko a samu wani sassauci game da hukuncinta suna iya fahimtar su kenan tunda sahabbai mutane ne da suka ceto wani lokaci na jahiliya ɗabi'a ta mutanen da ka tashi a cikinsu a rana ɗaya baka iya barinta sai dai a hankali yau da gobe karantarwa ta warkar da ita ta koge wannan saboda haka sai suke cewa ko za a tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yafewa wannan matar ba sai an yanke hannunta ba to amma manzon Allah na da kwarjinin da kowa na jin tsoron ya masa magana sai aka ce to yanzu dai waye zai iya wa manzon Allah magana dukkan su suka yi ittifaki in Aisha suka ce ai ba wanda ya kamata yi wa manzon Allah magana sai Zaidu ai sai Usama a ji a faɗa wa Usama ma'ana yana da matsayin da zai shiga gidan annabi ko shi kuma yawa annabi irin wannan maganar sama da sauran waɗansu daga cikin sahabbai kaga wannan babban matsayi ne nashi sai Usama sai Usama ko yaje yawa manzon Allah magana cewa ko za a yafe wa wannan mata abinda sai ba sai an yanke hannunta ba sai manzon Allah ce a tasfa fi hadd min hududillah yanzu haddi daga cikin haddi da Allah ya shar'anta shine kazo kake neman wai a yafewa wata kake neman beli kake neman ceto yace inna man kana qablakum qad halaku li'annahum kanu idza sarqa fihim ash-sharif tarakuhu wa idza sarqa fihim ad-da'if aqamu alayhi al-hadda wadanda suke kafin ku sun halaka saboda idan babba ya laifi sai a kyale shi eh daga ya fito daga babban gida gidan sarauta gidan kuɗi gidan mukami sai a kyale shi dan ya laifi ba a yanke masa hukunci da haka suka halaka amma idan talaka ya laifi a kamo alaihi had sai a ce a tsayar da doka a kansa yace wai mullahi law anna fatimata binta muhammadin sarakat laqata muhammadun yada yace ina rantsuwa da Allah da a ce fatima yar muhammad za ta yi sata da muhammad ya yanke hannunta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato anan gurin da muhallu shahid yadda wato Usama ke da matsayin da sahabbai sun yi ijma'i cewa shine zai iya zuwa wa manzon Allah irin wannan magana sawa'un zai ansa bukatar su ko zai banta ba sannan Usama ibn zayd yana daga cikin matsayinsa yana matashi dan shekara goma sha waɗansu suka ce ashirin da ɗaya waɗansu suka ce bai kai haka ba manzan Allah ya shugabantar da shi a kan rundunar yakin da za a je a yaƙi romawa kuma a cikin rundunar yakin akwai umar dan khattab amma ba a bashi komandan yaƙi ba aka ba usama wanda umar dan khattab akwai manya manyan sahabbai zarata daga cikin sahabbai aka ce ya je shi ne shugaban su suka yi sansani a bayan gari suna jiran a basu umarnin tafiya sai manzo Allah ya kwanta cutar ajali sai aka ce to kasu tafi su jira su ga yadda alamari zai kasance Allah ya karɓi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar ya zama halifa yace Usama ya ci gaba da tafiya ba ja da baya yace tunda manzon Allah ya tura ka ne ba zan dakatar da kai waɗansu daga cikin dattijai suna cewa a je a faɗa Abubakar mun yadda mata tafi yakin amma a sa wani dattijai cikin mu a madadin a sa wani yaro ya shugabance mu sai da na Abubakar yace yanzu manzon Allah ya shugabantar da mutum ko umarce ni in cire shi yace ba zan cire shi ba shine zai tafi ko da za a rinka yi muku ɗiban da shaho ke wa yan tsaki a wajen yakin sai dai a yi muku amma ni ba zan cire shi ba to daga baya ne shi kan sai sana Abubakar ya ga yana son Umar ya zauna da shi saboda ya samu aboki shawara idan manya-manyan al'amura sun taso sannan ya dai lallashi Usama yace ina son ka yi izini ka yi alfarma ka kyale Umar dan ka ya zauna tare da ni shi kadai kawai aka cire cikin na sauran suka suka keta sauran kasashen larabawa da suka rinka yarda a wannan lokacin wato wanda sai ya razana laraba suka ce ah, yanzu wannan muna ganin shi mutumin su ma shugaban su ya mutu kamar za su yi rauni yanzu wai yanzu sarkin roma ma za su je yaka ai wannan da rundunar yadda ta wuce haka ta tafi rom to lalle wadda take madina bata taso ba ta fi ta yawa bayan da za a ce rashin hankalin da za ta tura zarata su kyale baya ba komai kowa sai shiga taitayin sa a madinan ko ba komai shi kanshi sarkin rumawa sai labari ya zo masa guda biyu lokaci guda mai ban mamaki labarin farko an ce da ke annabi ya mutu labari na biyu kuma an ce ga rundunar yaƙi nan ta kawo farmaki cikin kasar sham ita waɗannan wani irin mutane ne shugaban su ma ko ma ba su gama kukan binne shi ba yanzu har sun kawo hari nan gurin kai akwai abin da suka taka kuma aka ci nasara a wajen yana yaki da Usama ibn Zaid shugabanta yana dan shekara 19 ko kace yana dan shekara 21 matashi yana cikin wato ainihin gafin samartakan kenan bambancin baya da yawa kuma shine hoton samari a lokacin tabiwar tabi'i wato dai dan kasance abin da ake kira al-qurun al-mufaddal karni guda uku da suka fi kowanne balala wanda duk wani mai balala a duniya a bayan su yake to wannan haka matasa suke a wancan lokaci to sai mu ɗauko hoton mu kwatanta da mu yanzu a kanmu yaya matasa suke a halin yanzu waɗancan dai matasa ne wanda suka sha bamban waɗanda suka yi fice ta fuskar ƙarfin imani sannan kuma na biyu ilimi game da addini da kuma ilimi game da rayuwa ka duba yadda ya karanci yaren yahudu da iya hanyar rubutunsu don yi amfani da wannan damar wajen yada musulunci da isar musu da musulunci da warware makirce makircensu sannan kuma ga kyawawan ɗabi'u da halaye na gari sannan kuma ga zama gaske cikin dukkan al'amarin da ya kamata a zama gaske sannan kuma rashin tasirantuwa da al'adun wanda suke makwabtaka da su a wancan lokaci ai suna makwabtaka da yahudu ba su tasirantu da al'adun yahuda ba suna makwabtaka da munafukai ba su tasirantu da su ba suna makwabtaka da kirista na najaran ba su tasirantu da su ba hasali suna tasir suna makwabtaka da kafiran larabawa musulkai amma ba su tasirantu da su ba sun zanto suna da istiklaliya wato suna da wato ainihin abin da ke kira alhuriya suna da cikakken identity nasu na su musulmi ne wanda ba sa tasirantuwa da wata al'umma ko wajen sutura ko wajen aƙida ko wajen magana ko wajen aiki ko wajen ɗabi'a ko wajen halayya suna da istiklaliya musulmai ne su cikinsu da wajensu wannan shine abin da matasa suka yi fice da shi a lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma abu na gaba wato ainihin suna yin aiki tukuru da lahirsu sannan kuma ga kowane ɗaya daga cikin su yana jin mas'uliya kowane ɗaya daga cikin su tunani yake idan musulunci ya samu cikas a zamani na kamar ni kaɗai ne zan zama abin tambaya a gaban ran Allah ranar tashin kiyama kamar ba za a tambaye kowa ba sai ni haka kowa yake ji a cikin su kamar idan an zo an yi wa musulunci ba daidai ba laifin nasu ne shi kadai ba wani laifin su bane a matsayin yan unguwa da yan gari da yan local government da yan jiha da yan kasa daya kamar shi kadai Allah zai tambaya me yasa kai sakaci haka kowa ke ji a cikin su to wannan haka samari shi a wancan lokaci amma mu duba matasan mu a yau mu duba samarin mu a yau abokanan adawar mu sun ci nasara akan mu wajen nesantar da mu da addinin mu farko dai sun yi kokarin mantar da mu jiyan mu da shekaran jiyan idan na ce jiya da shekaran jiya ina nufin tarihin al'ummar mu na baya da suka wuce mazajen mu na baya ko na da can ko na kusa na da can tarihin waɗannan sahabbai da na zayyana waɗannan ba kaɗan ce daga cikin taskar sahabbai ba komai na faɗa ba kila bai kai kashi ɗaya cikin dubu na abin da ya kamata ku sani game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba amma abokan adawa mu sun raba mu da wannan tarihi kuma ka'ida ne ba wata al'umma da za ta iya gina gobe da jibi sai ta san da shekaran jiya duk al'umma da ba ta da tarihi ta zanto at sila bainaha wa bain madiha la tastati'u bina' al-mustaqbal bi ayyi halin min al-ahwa an yanke alaka tsakanin mu da bayan mu to Allah da an gama da mu ba za mu ba mu da makoma kenan a cikin rayuwa tarihin sahabban kansa ba mu sani ba wanda suka fi kowa shahara ba'ur rashiduna idan aka ce faɗi ranar haihuwar wani ranar mutuwarsa banda kawai abin da yake tsakiya na ayyukansa da jarumtarsa da kwazonsa da himmarsa sai mutum ya kasa faɗa ballantana zuwa kan al'asharatul mubashara bil janna mutum goma da aka wa bishara da aljanna ballantana ahlu badrin mutum 300 da wani abu ballantana ahlu bayatar ridwan mutum 1400 ballantana waɗanda suka je gazutul azab ballantana kaza ballantana kaza cikin sahabbai ma kenan abokan adawa musulmi yake mu tsakaninmu da bayanmu. sannan sun mantar da mu tarihin mu na kusa tarihin irin su sardauna tarihin irin su ribado tarihin irin su sa abubakar ta fara balewa irin su sa kashin manyan manyan mutane da suka wuce a baya waɗanda suke masu tarihi sawa'un cikin sarakuna na ƙasar hausa waɗanda aka san su da kishin addini waɗanda aka san su da ƙwazo da himma da yaɗa da'awa da aiki don Allah duk an mantar da mu tariha tarihansu a madadin wannan an kyale mu da tarihe-tarihen taurari da aktoci na fina-finai indian films american films da chinese waɗannan kawai muka san tarihinsu an kyale mu da tarihe-tarihen ƙwararrun makaɗa da maraya na ƙasar turai da amurka an kyale mu da sanin tarihe-tarihen shahararrun 'yan ƙwallon ƙafa, kafa wurtattun 'yan basketball sanannu daga cikin dukan waɗansu masu wasanni na tsalle-tsalle da guje-guje da kowace irin fitsara ta duniya waɗannan su ne samarin mu suka san tarihin su amma mu san tarihin sahabbai ba ba mu san tarihin tabi'a da tabi'u tabi'ina ba idan su imam malik ibn anas imam shafi'i da manyan mutane shehu usman bin fodiyo abdullahi na gondo har zuwa kan sarkin musulmi a tahiru duk waɗannan ba mu san tarihi tarihin su waɗanda wannan sanin tarihin nasu shine ke baka madubi shine kuma ke baka matashiya na yaya zan yi planning din gobe da jibi ya zan yi in koyi dabara irin tasu dan in warware matsalar rayuwa ta wadda suke fuskanta a lokacin su suna da kalubale suna da challenges da dama ya suka suka warware ya za ka yi ka amfana da dabarar su ta haka dabara ta kai don ka gina gobanka da jibinka amma abokanan adawa sun yi kokarin raba mu da wannan tarihin namu na baya sun kyale mu haka kawai ba mu da tarihi kamar ba mu da tarihi ka duba dan Allah yadda matasan mu suke tun daga tufafi har komai da komai wato da wuya ka ga cewa yau muna wakiltar addini cikin maganganun mu da ayyukan mu hatta tufafi mu ballantar halayyar mu wai a cikin Kano ya kai ya kawo saboda bala'in yadda kwallon kafa ta shiga cikin zukatan matasan mu akwai matasan da suke yin azumi na kwana biyu ko uku su tara kuɗi su yanka sa ko rago su roƙi Allah Allah sa Real Madrid ta ci club din kwallon kafa kaza ko na Manchester United ko na Inter Milan ko kuma wani kwallon kafa na daban an kai wannan matsayin azumi na kwana uku a daidai lokacin da ake kashe musulmi a Palestine da Iraq da Afghanistan a daidai lokacin da aka kashe musulmi a nan a yalwan dam a daidai lokacin da samarin suke wannan azumin kwana uku kawai don su supporters ne na wani club don kwallon kafa a Turai mai tsaron ka makiya addinin ka makiya tarihin ka wanda suka jahiltar da kai suka sace tattalin arzikin kasar ka duk waɗannan yana daga cikin abin da ya kamata a ce matasa sun farga wato ainihin mun farfaɗo daga mutuwar da muka yi sai kana tafiya sai ga wancan Ronaldo wancan Robaldo a'a wancan Raul wanda ga wanda ba wani mutumin kirki kawai sai sai sunayen yan kwallo a cikin rigar mu ta je a cikin riguna da muke sa jersey ne na yan football shine za mu sa a bayan mu shi shine muke kafafa da shi kaga ko da a cikin sallah sahun gaba kaga wani ribaldo ya yi da kar kai da zaka ce masa ba yadda zaka tunda baka san sunan shi ba sai abin da yake rubuta a jikin takarda kaga a jikin kai riga dole ka ce ribaldo gyara sahu ina ribaldo zai gyara sannan abokanan adawanmu sun ta nasara wajen yakar tunaninmu sun yaki tunaninmu munan yaka wato su mayar da tunaninmu wato kar mu zanto masu tunani irin yadda addini ya sanse da kwakwalwar mutane kada ayoyi na addini na alkur'ani da hadisi na manzo Allah ingantattu su yi saitin mu sai dai su turawa ko wani nobel da muka karanta ko wata kissa a wata jarida ko wani tun da muka karanta shine zai saitin kwakwalwarmu mu idan ka ji mutum yana irin wata tafiya a wani fim ya gani idan ka gana wata irin magana a wani fim ya gani ba gurgurdan yadda aya take da shi ba ubangiji ya ce wa kasar mashi mashiyik wa gudun min sautik inna ankara al-aswat li sautin hamiyar hamir kaga wannan ai sai sai ta kare ta yaya za ka yi magana yaya za ka yi tafiya yaya za ka bari yaya za ka karba ayoyin alqur'ani duk sun gama kusanci amma sai da irin tafiyar da mutum yake wani fim ne da ya kalla jiya ko dazu irin wannan tafiyar yake irin magana da yake kenan wannan kaga gaba ɗaya sun yaki tunanin mu kenan ba ma tunani sai irin yadda suka tsara mana su kuma suna da wata dabara daidai da masu tunatunai a ƙasar turai da sauran ƙasashe da suka ci gaba kuma suke da wayo a siyasar yau suna gyara sukan tsara tunatunan ne yadda za su turo ƙasashe irin namu a kalla mu zama bayansu su mantar da mu al'adar mu mu ɗauki tasu su mantar da mu tsare-tsaren mu na rayuwa mu yi photocopying din nasu dan mu ci gaba da zama bayan su dan da ka'ida tsakanin mai koyo da wanda ake koya man huwa al-ghalib wa man huwa al-maghlub ma'ana wani ne ya nasara wa aka ci nasara kansa mai koyo shine wanda aka ci nasara kansa wanda ake kwaikwaya shine mai cin nasara ka'ida kenan don ba ka iya jefar da naka ku koyi na wani sai in kana itikadin nakan kauyanci ne nashi da binnanci nakan kasa yake makaskanci ne nasan ne madaukaki da ka'idar koyo kenan ina fata an fahimta shi yasa duk wanda Allah ya jarraba da gurguntaka kokari ke ya koyi mai tafiya ta hanyar ya mai sanda don ya koyi mai mai kafa amma babu yadda za a yi mai kafa da Allah ba shi kafafu shi kuma ya zauna ya koyan gurgu yana koyi ya rika tafiya jan gindi a ce yana ce wallahi wanda ke jan gindin can ne ya burge ni nake tafiya yana jan gindi bayan da za a yi haka amma wanda ya rika kafa kan zai so ya samu katako zai so ya samu wani abu da zai rika dogarawa dan ya kwaikwayi mai kafa ya moru da wani abu a madadin kafa da ya rasa kaga shine yake jin tawaya tattare da shi Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi in yi hakuri zai samu lada ko ba haka ba amma da akwai tawaya tattare da shi to haka duk wanda yake kwaikwayon wani to shine tawayayye kasashe wanda kake kokoya ka mai da shi shine madaukaki mai daraja ma'ana shine mai mutunci kai baka da mutunci shine mai tarihi kai baka da tarihi shine mai baya kai baka da baya shine mai gaba kai baka da gaba shi zai dictating din mai zaka gina ka da ka kai baka da yadda zaka yi wannan shine ci bayan da muke da shi na'am a da yalla a gurguje ana umartar ɗan kwamiti kurin su zagaya domin karɓar taimako a nan gurin sun yaƙi tunaninmu ba ma tunanin sai da suke yi dukkan wani abu da zai faru a gabanmu suna san mu rinka bawa abin fassara irin yadda suke bayarwa misali idan an yi rikicin addini suna so mu rinka ba da fassara irin tasu idan an yi rikici na siyasa suna son mu yi wa wannan abin fassara irin wanda suka yi idan ana tunanin me zai kawo haɓaka tattalin arzikin ƙasa suna son abin da suka tsara a matsayin shi zai kawo haɓaka ɗaukar shi zai kawo idan yi tunanin me zai kawo cigaban al'umma suna son abin da suka fassara shi zai kawo cigaba ɗaukar shi zai kawo cigaba ko da shi zai haifar da ci baya kuwa ma'anar kowane analysis da za mu yi na abin da ya shafi rayuwa gaba ɗaya me yadda suke yi ba mu da namu wannan sun ci nasara akan mu ta wannan fuska sun shagaltar da mu mun zama galibin mu kasashen mu wato aikin mu shine mu kashe ba ma iya ginawa wato sun yi kokarin na su jahiltar da mu ta fuskar addini su kuma jahiltar da mu ta fuskar rayuwa ta yadda za mu zamanto cikakken bayi a gare su mu ba mu da namu na kanmu sai abinda su suka tsara mana sannan gamu da kasala gamu da mutuwar zuciya sun yi ya yaɗa fasadi a tsakaninmu ta hanyar ƙungiyoyinsu ƙungiyoyin mata ko ƙungiyoyin matasa ko ƙungiyoyin 'yancin ɗan adam wajen kokarin yaɗa fasadi da barna a tsakaninmu. wato ba abin kunya ne saurayi a ce da shi ba ya da budurwa kawai sai da a tambaye shi nawa yake da su amma ba magana mai ba da ita gani ba mutum yakan yi alfahari da adadin yan matan da yake da su in sun tsara na sa'a yayin da aka zo wajen hira shi yana da guda biyar ko yana da guda shida kaga ya fi ka kai wanda kuke da guda uku sannan mutum ya rika alfahari da fasadi da barna da yayi guda shidan nan ya gama da hudu guda biyu yake kokari ya gama da su wannan wani abin alfahari ne a wurin waɗansu daga cikin matasa ma'ana abin wayin alfahari ne wannan mutum yin da alfahari da saba ubangiji da saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu duba mu ga dabi'ar mu yadda take a da da take a yanzu a da shekaru 20 ko 25 da suka wuce ko wani a makamancin haka sai a wa mutum aure Matar sama wadda take ta aure shi da take wata shi da ba su san juna ba dan bai san ma da zai faro wata wannan maganar ba ita ma bata san ta za ta faro wannan maganar ba amma a yanzu kowa ya riga ya haddace wannan magana galibi sai wanda ubangiji ta Allah ya ba su taro na musamman cikin matasan mu dan ba a taruwa a lalace gaba daya wannan fasadi da suka hada a tsakanin mu galibi sun yi amfani da ta hanyoyi daban-daban fina-finai da suke yadawa wanda gidajen sinima suka ba da gudunmawa mai tsoka wajen yada su kasa-kasai na bidiyo programs da ake da su da cd-cd na kwamfuta sannan kuma satellite tashoshi na fatsara da ake da su sannan gidaje na kallace-kallace kallon bidiyo kallon talabijin da ake da su wanda waɗansu daga cikin abin takaici da bakin ciki hatta suna yaɗa fina-finai na barna har suna ba da dama a kallaci bulofin a cikinsu duk waɗannan sun taimaka wajen lalata sannan kuma arnan nan wata nasara da suka ci akan waɗansu ƙasashe yanzu suke amfani da ita tun dan karya matasanmu sun san cewa matasan suna jarin kowace al'umma sun lura cewa dai sun yi mana fintinkau akan ilimin zamani na boko to kuma an zo wani lokaci da galibi muke da shugabanni waɗanda ba su san manufa ba ba sa amfani da kuɗaɗe da ake ba su kaso na gwamnatocin jihohi ko na ƙananan hukumi wajen yaɗa ilimi ɗin. sai dai kawai su sace waɗannan to ga wancin sai matasa suke tashi babu karatun yi din saboda ba makarantu Allah ya sa ni kusan a nan fage na tashi in kusan shekaru talatin baya ma'ana ta ina yaro karami sananne ne a nan fage makarantun firamare da ake da su su ne da fage firamare school da kuma ina kuka daga shekaru ashirin ko talatin baya zuwa yanzu haka suke an ƙara ta uku ballantana ta hudu ballantana ta biyar population ɗin al'umma fage idan an kwatanta shekaru ashirin baya da yanzu ya ƙaru da kashi nawa cikin dari a sai ya kamata makarantu sun ƙaru to amma makarantu ba sa ƙaruwa ya'ya suna ƙaruwa makarantu ba sa ƙaruwa ka suke nan makarantun da ake da su ba za su iya haɗi ɗaya yara da ake haihuwa ba wannan na buga misali ne da nan fage kowace unguwa kowace lokacin gaman kalli haka ne firamare ɗin da ka sani shekaru ashirin idan ka je ka kalla adadin classes ɗin su ne har yanzu ba a ƙara ko aji ɗaya ba adadin blocks ɗin su ne har yanzu ba a ƙara ko da wani rukuni ɗaya na gidaje na ajujuwa ba amma kuma ana ƙara haifayya kaga gwamnati suna ba sa kula da ilimi kenan sannan ga faɗuwar ilimin to kuma sai suka suke turo 'yan matansu cikin garurrukan mu duk ya da ta gama karatun secondary school a jihar Edo ko Ekiti ko Bayelsa sai ubanta ya ce tafi Bayero University karki dawo mun siga da takardar shi da ta digiri bari ya iya daukar nan kudin makarantar ki ba ta zo nan gurin tana yawo a ganta a yi fasikanci da ita haka samu admission kuma da haka za a rika daukar nauyinta daga cikin mutanen mu ne za mu dauki nauyinta har ta gama karatu har ta samu digiri har ta koma garin su ko ta zauna nan kuma ta samu aiki kuma dan cikin garin bai karatu maballan tana sa ba aikin sannan wata dabara wanda nake so in fada da zu wato tunanin ya kusa ya tafi can wani wuri daban wato yadda aka ci waɗansu ƙasashe da yaki akwai lokacin da isra'ila ta ɗauko ɗan mata da suke da cutar aids a amerika da waɗansu ƙasashe na turai ta harbo su ƙasashen larabawa don su yaɗa wannan cuta ta aids ya zanto wannan ɗaya ne daga cikin salo na yaƙi na kare larabawa da isra'ila take yi a yanzu duk yawanci waɗanda suke da cutar a a lagos ko a abakalike ko a fatakut ko a ne sai a turo su taho kano bayan karuwanci da suke a cikin gari hatta kasuwannin ƙauye suke bi fa kasuwannin ƙauye irin su danci irin su garko irin su ina ne wai su rika bin kasuwannin ƙauye yadda ake cin kasuwa akwai tattafi da tumatir da dankali da lemo haka su ma suke zuwa su yi yar bukka su zauna yan kauye suna shiga wannan shiga ya zama da wannan ya bada naira hamsin ko naira ɗari ba wai kuɗin suke nema ba a'a dan su yaɗa ɗaya cikin ya zanto ɗaya daga cikin hanyar yaƙar mu kuma gwamnatocinmu na ƙananan hukumomi na jiha ba ruwan su ba mataki da ake ɗauka akan wannan sannan kuma wannan wanda ake so a yaƙa da wannan su ne matasan mazalla dan saboda al'ummar da aka kare matasanta an riga an gama da ita to wannan karamin tana nan tana gudana a cikin jami'o'i akwai ba na so in ambaci jami'a amma akwai wata jami'a da waɗansu aka yi bincike galibin 'yan matan wannan jami'a da suke zuwa a ɗauki su a auna da a ga in suna da virus na HIV kashi hamsin da biyar cikin ɗari na waɗanda suke zuwa a yi musu duk suna da shi kuma galibin su ɗan mata ne daga kudancin kasar nan da su suka harbo su suka turo su nan gudun don zo su kasara mu su kasara lecturers a university din su kasara abokanan wadda su cikin ɗalibai abokanan karatun su sannan kuma su kasara waɗanda suke cikin gari masu maitar su su gautan su ɗauka su gautan su ɗauka su gautan su ɗauka saboda haka wannan abu ne da ya kamata lalle lalle mai hasara game da shi yaƙi ne fafa da abokanan adawar mu wato ainihin suke yakar mu da shi sai mun tashi sai haika sannan ga lalaci namu a cikin garin mu a cikin mahaifar mu sana'o'in wanda ba ga iyaye da kakanni yanzu an zo an fara kwace su daga hannun mu da na muke cewa abokanan adawar mu su suke sai da kwallon lantarki duk abin da shafi electronic kayan wutar lantarki da su ne Bindin materials gaba ɗaya su suke sayarwa kayayyakin gini da abin da shafi wato safa a na mota ko na mashin duk su suke yi duk abin da shafi wannan damun ɗaukar su suke yi to yanzu ya dawar adawar ya kai anan nan abbatuwa ta kano wai za ta samu sa bijimin sa ko raƙumi na wani inyamuri ne an yanka shi kuma zai bai wa mahautanmu wato rance na cinyar sa din su je gobe ko je sa kawo balas je su yi balan guda da tsere da kilishi su gaba sha biyar wai sai ka je kasuwannin garko da su wato ainihin dan eh, batta da su ladin makola ka samu wanda yake auna gero da wanda yake auna dawa ka samu iyamuri ma'ana wannan sana'o'in za su kwace mana gaba ɗaya daga hannunmu duk wata sana'a da baka tsammani sun shiga cikin ta mu kuma duk wata sana'a mun riga mun ragance mun kasalance da ƙarya ta ga mutum ya samu riga ya cusa ya daure cikin su da wani ko bai da kokobo da wannan wando mai aljihoi wajen guda biyar ba abin zuba ba kokobo da ya saka aljihu gaba aljihu baya aljihu a cinye aljihu a duwawu aljihu a gwiwa ko babu kuma saka sannan kuma wani mutum yana ganin wa aibu ne waɗannan sana'o'in to waɗannan al'amura ne waɗanda suke a gaskiya suna da barazana kwarai da gaske na sani cewa ba duka aka taru aka zama ɗaya ba a cikin matasan mu akwai masu kishi na addini a cikin matasan mu akwai masu himma da kwazo wajen kiyamul laili a cikin matasan mu akwai masu kwazo wajen karatun boko akwai masu kwazo wajen karatun addini akwai masu himma wajen harkar kasuwa akwai waɗanda ba sa raina sana'a ko mun kankantar ta suna kokarin sun tabbatar ta fi babu za su rike ta kafin Allah ya masa so muke adadin ya karu adadin ya ninku a cikin matasan mu akwai masu kame kai akwai masu tsoron Allah to amma fa akwai kuma waɗansu a waje ɗaya wato shedan ya riga ya ci nasara akan irin wanda muke kiran su da cewa tuba shine abin da ke wajibi akan mu gaggauta tuba zuwa ga Allah mu gyaggyara mu dadduba wato mu rinka lura da makomar mu mu rinka tunawa da mutuwar mu mu rinka tunawa da tsayawar mu gaban a gaban Allah ranar tashin kiyama abin da ke wajibi akan mu hakikanin gaskiya dole mu tsaya mu baiwa ilimi muhimmanci duk da wahalar da yake da ita sawabin ilimi na addini da ilimi na rayuwa kuma lokacin da muke ilimi galibin waɗanda suke karatun bokon abinda suke kallo wato shi wanda ya bokon ya gama bai da aikin yi sai da shi bokon bai da kima a wajen sanyi shek abba aji a garin maiduguri ya bani wani labari na ban dariya da ban mamaki an hada su ne a matsayin inspectors za su duba makarantun firamare sai suka je wani ƙauye sai suka tarar da wata makaranta ta firamare wato bishiya ta fito a tsakiyar aji hatta huda kwaro ta fita <laughs> kasan dai kasan dai lalle ana shirme a yi wannan wurin ya tattaro yaran da suke wajen ina malamin aka ce ai malam bai zo ba ya je gidan mai gani aka samu dai waɗanda za a harada dai ya samu wani uban yaro ya ce ya kai aka tara wannan ɗansa baya zuwa makaranta wannan ɗansa baya zuwa makaranta sai samu wani uban yaro ce kai me yasa ɗanka baya zuwa makaranta sai ce zo mu je sai suka zo bakin titi sai ya ga sai ya ce ka ga wancan mai makaniza din yace ina eh, ganin titi to shi da hidimar makarantar yace ma'ana ko da ɗana yayi karatu yana kokari ne ya maza ya zama wannan fa ko yana mai to kaga wannan kwakwalwar tashi wato a karan bari za ka bar baya da kuskure amma a hakikanin gaskiya abinda nake so in ji a nan gurin kar mu tafi dama da aqidar za mu yi boko kuma dole sai mun samu aiki a gwamnati abokan adawar mu suna aiki ai suna yin karatu amma dole sai sun yi aiki a gwamnati amfani su da karatun wajen kasuwanci wajen sana'a wajen yaya za su hauhawar da kasuwancinsa gaba cikin ni amfani da kwakwalwarsu gajeren misali da yawa daga cikin attajiran da muke da su a kasar hausa waɗansu suna nan da ransu amma su ya tsaya saboda me saboda an zo wani lokaci da ilimin zamani yake da tasiri wajen gogayya ta kasuwanci ta hanyar communication ta hanyar eh, abin hanyoyin sadarwa sawa'in intanet sawa'in telephone sawa'in boko sawa'un sanayya da waɗansu wurare mutum zai iya sanin me zan so a wuri kaza me zan kai wuri kaza a lokaci kaza irin abin da su kuma suna tafiya da kasuwanci tun na shekaru hamsin baya ko ɗari baya an riga an yi masa nisa to kafin ya je so wani ya sani ya kawo wani dan uwa yake faɗa mu yace akwai wani attajiri ya ƙi sa ƴaƴansa su karatu na zamani yace yana taimaka masa magana yana taimaka masa magana yake to irin hajar da yake sayarwa a nan gurin daga wani gari yake da waɗansu customers da da zuwa suke su karɓa rance sati su kawo masa ko bayan sati biyu su kawo su sati karɓa yace sai aka kai matsayin yanzu su da suke zuwa su saya a wajensa yanzu suke tafiya Lagos kai tsaye wajen wannan kamfanin su yo oda shi yanzu shi yake zuwa ya a wajen su har sun kai matsayin suna kawo hajar a waje yace sannan sai kirawo hausa da sake ce masa kaga da ka bar ƴaƴanka sun yi karatun zamani inda waɗancan ke zuwa su za su je kai ba za ka iya zuwa ba to yana da kyau mu kalli irin waɗannan ma'ana wai ba za mu yi karatun zamani wani ne da aƙidar dole sai lokacin gaman ta bani aiki sai gwamnatin jiha ko gwamnatin tarayya ta bani aiki Allah ya kasa arzikin mu daban-daban wani zai aiki a gwamnatin tarayya wani a lokacin gaman wani a state wani kuma zai zo ya yi kafa kasuwancin sa na kansa ya yi amfani da iliminsa da kwakwalwarsa da basirarsa ya ce da kansa da ko musamman idan dai mu yi ilimi wanda yake akwai kimiyya a ciki akwai kira a ciki akwai wato sana'o'i a ciki a bashi muhimmanci na kere tsere da kwalle da haɗe-haɗe da wani walde-walde da zone-zone wannan ilimin yanzu shi ke ce a duniya ku shakka babu da ilimin lissafe-lissafe wannan duk shi ke ce a duniya to saboda haka ina ganin kar mu tsaya wai da karatun cewa wai ai abin da sa nake karatu da in sama yake a gwamnati a'a kar ya to wannan ce manufa ni dai ina yin ilimi dan na tabbatar ilimi yana daukaka sama da jahilci ko shakka babu kuma zai iya amfani da ilimin nan ko dan kasuwanci da kai ko da zuwa zaka yi ka sayar da wani abu yanzu a zamanance idan ka zo zaka zamanantar da sana'a ta fawa kanta sai ka samu kuɗi magana sai ta da ka so nama ka zo ka dora shi akan tebur kuda na bi ana zuwa ana sayan da miya nan naira talatin na naira hamsin na wani abu idan ka zo ka samu wani titi ka kama wani shago ka sa waɗansu yan fitilu ka samu waɗansu duk firiza manya-manya ka zo ka samu wani glass sai da ana ganin naman daga cikin glass ka zo ka auna da kilo sai da yan birni sun bayar da sayan naman ko wajen yayi in kana da jari kai wannan zai ga har abin burgewa ne a zo a fakin da mota a je ba ni kilo uku ba ni kilo hudu saboda a tsantace a gyare da sauransu musamman kuma idan aka za a ka samu wani mai dan jin turanci yana a hausa ɗaya turanci biyu sai da wai shi ya zama wurin burgewa su mutanen mu da wanda ake cinyewa shi kenan da ka zamanantar da abin ka gyara shi ka fito da shi ka tsantata shi sai da kawai ya zama wani abu daban wato yana ban mamaki Yana fata an fahimta to wannan ne daga cikin ababen da ya kamata aiki na namu matasa mu shiga wannan kai tsaye kuma a hakikalin gaskiya aiki ne na kananan hukumomi da kuma jihohi su tsaya kan tarbiyyar matasa wato ba wai mu yadda gwamnatocin mu suke gwamnatoci ne kamar wato akwai sa ne da yawa a cikin su wani lokaci akwai gidadanci da yawa a cikin su sai ga wani gwamnati tana so ta taimaka wa matasa to shi sai a so mashina wajen ɗari uku sai a raba mutane kuma har a rinka ɗaukar hotunan mashinan a cikin talabijin ko wani abu ko a so motocin haya da yawa sai a raba mutane ba irin wato wannan ba shi ne abin da ake gina al'umma da shi ba tsakani da Allah yanzu mutanen da aka rabawa motoci da yawa a gwamnatin jihar Zamfara rabin su sun biya ka zo ka ba mutum sabuwar mota matashi da bai haihu ba ka zo ka tsora masa lodi daga can wurin zai ta wannan gurin ya taka mota da ya taka ga ta fita guje gure yake ya gani wata kai kuɗi da sittin. lokacin da zai shiga kuna ya je ya jefar da motar ya jefar da kansa ya kashe mutane motar ma ta yi kwandon gaba ɗaya ma bai sani kaga hasara aka ma ba maganar mai da kuɗi yake ba sannan mashina sana'a ta mashin ko shakka babu ba zan ce ba sana'a ce ba amma a hakikanin gaskiya ba gata kai wa mutum ba idan ka ɗauka ta zama sana'a ta ta dindindin duk wanda yake wannan sana'a fata muke ubangiji tun ta kashi zuwa ga wanda ta feta romo da tsoka da samu domin dukkan mutumin da zai zanto kan mashin sana'a ce da mutum zai tasirantu da ita a lokacin zafi ya fi kowa jin zafi a lokacin sanyi na hunturu ya fi kowa jin sanyi lokacin ruwan sama da malka malka ya fi kowa shan dukan ruwan sama to dukkan mutumin da ya keto shekaru aru aru yana wannan dole wannan zai tasiri jinsa ganinsa da energy din shi gaba daya da yana exhausting din energy din sama da kima to idan Allah ya kaddara mutum zai shekaru 60 a duniya daga shekaru 40 sai ga mutum ya rugugube saboda ya yi aiki da kwakwalwarsa da hankalinsa da komai na sama da kima kuma abin da ya samu na riba ba da yawa a sai kenan akwai sana'o'i da ya kamata gwamnati ta bude cibiyoyi na koyon sana'a aikin walda aikin lantarki aikin kafinta na zamani aikin waye ababai a baiwa mutane horo na gari kuma a ba su dan garin da su na'urar aiki a sama musu dama yadda za su yi wannan kuma gwamnatoci su rika baka kamfanonin su a rika ba su aiki tun ba su iya ba har su iya su kware akan wannan amma yanzu ko banka ta lalace ko AC ta lalace a gaman house kila in yamuri za a kirawo gyara ba za a kirawo wani wanda ke dan asalin Kano musulmi mai akida ta musulunci zai gyara ba sai zai kira arne cikakke arne gaba da baya shi ne zai zo gyara ma'ana duk za su dukiyar kasar mu kuma su mori garin mu mu a garin su ba mu samun komai to a nan gurin wajibi ne ga gwamnatocin jihohi wajibi ne ga gwamnatoci na kananan hukumomi wajibi ne ga iyaye su tsaya tsayin daka wajen tarbiyyantar ƴaƴansu wajen ba su ilimi na addini da kuma ba su ilimi na rayuwa yana daga cikin abin da ya burge na a kasar Sudan wato doka ne ta kasa dukkan ɗa yana da haƙƙi a wurin ubansa ya koyar da shi ilimi zuwa mataki na jami'a ma'ana da ɗa zai kai ubansa ƙara cewa na samu admission a jami'a uba na ya ƙi biya mun kuɗin makaranta kuma yana da hali shi gwamnati ta kama shi ta hori shi ƙa'ida suke to wannan shi yasa sai da mutane da yawa akan titi amma za ka samu duk cikin mutum goma mutum shida ko bakwai sun iya karatu da rubutu wanda yana da ban sha'awa duk cikin mutum goma za a ga bakwai shida sun iya karatu da rubutu ko da mataki na firamare ne ya yi ko mataki na karamar sakandare ko babbar sakandare to yayin da mutane suke da wannan za a ga akwai ci da wasu karatu amma idan ya kasance ilimi ya yi karanci na addini ko na rayuwa to dole kuma akwai wahala a cikin wato ainihin rayuwa ba na so in ta mana sama da kima wajibin mu ne su zama haka a mataki na jiha da kananan hukumi sannan wajibi ne kuma da ke kan wato ainihin kungiyoyi na addini kowace kungiya ya zanto tana da wani tsari na tarbiyyantar matasa da ba su kulawa ta musamman da tattaunawa da su da jin matsalolinsu da ba su shawarwari kan abin da shafi sana'o'i ko abin da shafi karatun addini ko abin da shafi karatu na rayuwa ina ganin anan ya kamata in takaita abinda duk na faɗa zama daidai ubangiji ta ala sa mu yi tarayya cikin lada abinda ne kuskure ko dunduman harshe ubangiji subhanahu wataala ya ce mun kurakure na kuma Allah ya nuna mana kurakuren mu ya ba mu ikon wato ainihin gyara akwai magana ɗaya da saura kaɗan da na manta ta da ya kamata mu sanar da yan uwa game da ita waɗansu watanni da suka wuce baya idan ba ku manta ba kun je ofishin sss na nan kano sun kama waɗansu mutane guda uku ɗaya daga cikin su malam nazi wato na ibin liman masallacin juma'a na dore da kuma wani bawan allah muawiya baba yaro da kuma alhaji bello da Mafi ana tuhumar su wai akan sun kai yara makarantar allo a kasar Mauritania. wato wai sun kai su ko dan bauta ko kuma dan akwai da su ta'addanci aka kama su aka ja ka tsare su a lagos waɗansu ne aka yi abubuwan da aka yi karshe aka kai kara kotu kotu ta tarsa su cewa dole a sake su tunda ba su karya wata doka ba har yanzu ba a tabbatar da laifi a kansu to shine wannan office na SSS a nan Kano suka sake shigar da kara kotu wai suna tuhumar waɗannan mutane wai sun ɗauki yara za su je su sayar da su dan yin bauta a kasar Murtaniya to wannan wani abu ne da ya kamata zo mu faɗa muku a matsayin ku na yan uwa musulmi kuna da hakkin sanar da ku wannan a matsayin mu na masu karantarwa ko da wa'azi akwai matakai da muke ɗauka wanda suka dace da doka da oda kuma irin waɗanda ubangiji ta ala shirya da mu tarihi na musulunci ya shirya da mu sannan kuma akwai matakan da ko kuma za mu faɗa muku ku ɗauka a mataki na ku waɗannan mutane abinda muka fahimta fito na fito ne kawai da addinin musulunci wato waɗansu yan barandan amerika ne wato baƙaƙen turawa kenan waɗanda suke taya amerika faɗa da addinin musulunci faɗan da ake ba shi adireshi daban-daban a ce faɗa da ta'addanci a ce faɗa da kishin addini a ce faɗa da kaza a ce faɗa da kaza to shi ne su ma suka fito da shi ta wannan hanya kuma abin da muka fahimta kawai suna son ne su musgunawa dukkan wani mai kishin addinin musulunci tun daga malami mai wa'azi har ɗan kasuwa har dukkan wani mai alaka da addini to a nan gurin muke jan hankalinsu a mataki na fari cewa waɗanda suke da ruwa da tsaki a cikin mun tabbata akwai musulmi ya kamata mu fahimtar da su su gane akwai ma'aikatan 'yan sanda da soja da sss waɗanda suke krista ba haka suke wa 'yan su krista ba duk ta'addanci a ƙasar nan idan za a tuhumci musulmi ya yi ta'addanci sau ɗaya to kirista ya yi sau ɗari zamanin lakwai yana nan a sake yan uwansa ne suka tsaya ya zama a sake rabaran bako yana nan a sake yana kaiwa yana komowa yan uwansa ne kirista ba ka tsaro suka kyale shi ga dare ya dawo gwamna a jihar Plateau duk da ta'addancin da yi duk da barna da kisan kan da aka yi wa mutane wato a zangon a abin nan a yalwancin dam babu wani mutum guda ɗaya fa da aka kama daga cikin arnan wannan yankin kuma duk an san su ba wanda ba sani ba tun daga tsohon soja da tsohon tsan sanda da wanda yake farar hula da dan siyasa duk an san su amma ko mutum dai ba kama ba sun yi amfani da manyan bindigogin da sojoji ma ba su da su kai hasali akwai fararen fata da aka kashe a cikin su turawa ne mutum biyu hasali irin nau'in burushin da ake amfani da shi duk mutanen yalwa shandam suna da cikakken report akan wannan kuma an rubuta shi amma ba mutum da ya da kama sai ku za a zo a yi amfani da ku kama yan uwanku musulmi to nan gurin muna kiran ku ne akan ku fahimta ku gane tun lokacin ganewa na da amfani kuma kar ku taɓa tsammanin wai irin wannan dauke ɗaya din zai dakatar da mu akan aqidar mu ta da'awa da kuma yaɗa billahi allazi la ilaha illa huwa ko za ku rinka kama kuna yankawa da izinin ubangiji muna nan akan mu ku kuma aikin banza kuke yi aikin da kuke ba zai yanke muku talauci ba kuma za ku tsufa a muku taya kuma ku dawo cikin mu muna kallon ku ɗan iska tsinannu la'anannu wulakantattu wace makabarta kuke so a kai ku makabartar Kano ko ta Enugu sai ku zaɓa inda za mu kai ku dole za a muku taya za ku dawo gida wulakantattu ba komai ba waɗanda suka yi irin wannan wanda suka fi ku cikin 'yan sanda da sojoji suna nan sun dawo gida a wulakance ba mai kayar da su ba mai kallon su sun yi aikin baban giwa kudin fansho ɗinsu su ma baya fitowa ballantana ku yanzu a wulakanta za ku dawo ko ku ta ku yi aiki don addinin ku ko kuma ku ga abin da ubangiji subhanahu wataala zai muku inda rabu labil mirsad kuma billahi allazi ba za mu guse ba muna mugunyar addu'a akan ku dare da rana akan Allah ya kaskantar da ku ya wulakanta ku ya tsaya muku albarka assalamu alaikum warahmatullahi ya bayanin sunayen littattafan da aka bayyana mana zabura ce kadai ta annabi Dawud alaihi salam da at-taura ta annabi Musa da linzila ta annabi Isa alaihi salam da kuma alqur'anin da aka bayyana shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam waɗannan manzanni da suka zo da littattafai da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar bai saukar da su ba haka kawai ba tare da wata manufa ba